Asteburu untan, irri historio gaualdi bat uh, izanen da ustaritzen. Zuek, nor irri arazten zau? norbait? Bai, Manuel. Birada? Ah. Manuel eta Esteban. Oh. Ah. Manuel eta Esteban. Bai, gure klasa. Bizenta beti zozokeriak e- egiten dituzte. Eta <laughs> zinio irri ingarriak Eta bai... Eneko ere, da... Um, Irugarren urteko bat. Beti ebo interesgarria da. Ezagutzen dituzi pertsona batzuk bizik ezagutuak direnak hirri arazten zauzena. eta <laughs> Bai, bai. Iru paila eta porra zirringarria da da beti egiten ditu um, puzkerrak. eta behar dut zerbait Eta ere zirringarria da eta liburuetan battan ikusten da pupu eta lorre. Eh, eta puale eta bai, biluzik eta ikusten da pekritu eta porra txipatzen. Eta biluzik izaitia da? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ere badira um, katastrofak bizik irringarria dira. Adibidez? Ebe, anbete lortzen badira kadera bat eta itenak egiten dute. Ere bikta inbroz irringarria da, zezuzten lau mitxikoak, lau mitxikoak e, eh, telebizan ari dira. Hain ez egiten dituzte. Nola deitzen da hori? Big Time Bros. Ebe ebe, atxe dut egin ene eta e, spadetiat jaten duz, dulaik du eskuetik. Ze, espikaz ez Nune maiten du eskiak? Be, belakien denean, eta dira, itzultzen dut, eta dira, sartzen da spadetiat. Ebe, egin gajia da, zenta ostatuetan, uh, e, ene haitza, badira, e, lastoak eta kentzen dut, um, papiratik eta olaiten dut eta bota dut beti ena mari. Bada orain hilabete urdina deitzen da. Hilabete urdina da hilabete bat zaharrekin elkartasunezko ehm, elkartasuna ipatzeko. Janai baitu. Hilabete untan, badira gauza ainitz ainitz zaharren aipatzeko. Zer da zuentzat zahartasuna? Sobera maite ditut zahak. E, zahak uh, usu bat dituzte beta horrekoak eta usu hartan dute autobusta joeteko. Eta uh, usu zahat direnak hiltzen dira bit, fite. Zahak ez dute pekarik. Nola zahartu nahi, nahi duziesiek? Baina gero nahi ongi bizien ebizia eta nahi nuke izan. Ni afrosa zen eta xar afrosa dira. Ebe ez du nahi ukan nahi nuke, fen, nahi nuke eta Adibidez, dan le ez du nahi ebe dantzatu gabe, nahi nuke beti dantzatu. Motxila egin duztian enjoyten dena. Nik nahi nuke untza bizitu, ez, eritu. Euh, ni nahidu, un baniz, nahi moderne, mais modernoa, il tient